الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر ko'rolmayman ey kofir jundur rahmon g'olibmiz va'dasi rabbimning seni mag'lub qilimiz qilimiz mayli bo'lsa quvvating bizlar uchun zaifsan sobit qadam jangohda sodiq imom mo'min biz mo'min biz Qurbonliqqa otaxon aziz jonni Allohqa badaniga rahmondin Cennet setib olmoqqa olmoqqa shunga ölüm biz uchun bilib qolgan baxtdir oshiq bo'lgan emasmiz biz seningdek hayotqa hayotqa biz senin de hayotga hayotga do'st aylading o'zingga xor qo'g'landi shaytonni lekin bizlar tanlagan chin do'stga rahmonni rahmonni cemi izzat va quvvat sohibidir rabbimiz daim mag'lub aynigan ojiz şeytan mekrini mekrini qurbonliqqa otigan aziz jonni Allah'a badaniga rahmon cennet jannat seçip olmoqqa шуңа өлім біз үшін біліп қалған бақыт тұр ғашық болған емеспіз біз сенімдік хаятқа yoningda koyotqon koyotqon yakson bo'lgan azaldan har bir sarkash fir'avn xorzor bo'lib ayrilgan ishlangan tosh taxtidan taxtidan ulug' olloh yordami doim bo'lg'ach mo'minga sodiq iymon ozchilik g'olib ko'pning ustidan ustidan qurbonliqqa otiqon الجن اللقى bedeniga rahmondir Cennet setib olmoqqa olmoqqa shunga o'lim biz uchun bilib qolgin baxtdir oshiq bo'lgan emasmiz biz senin seningdek hayotga hayotga hayotga biz senin seningdek hayotga hayotga sen suyungan doimo o'zingdagi quvvatga lekin bizlar tayangan iymon to'lgan yurakka yurakka chunki iymon savoblik g'olib bo'lur har inson mag'lubiyat va zillat Kafirga xas əbədkə, əbədkə Qurbanlıqqa atıqa, əziz cənni Allah'a Bədəniyə rəhmandır, Cennet seti almaqqa, almaqqa Şuna ölüm biz üçün, bilib qalın bəxitdir aşık olan əməsmiz, biz seninlək hayatqa, hayatqa, hayatqa Biz seninlək hayatqa, hayatqa Allahu Allah, Allahu Akbar الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر